Kom ons bid saam. Here, dankie vir die oomblikke waarop U ons almal vanoggend hier gebring het, so deur 'n nou ingang. Almal van verskillende plekke en ons dra almal verskillende dinge in ons harte. Van ons ken mekaar, van ons ken mekaar nie, ons ken die gesigte. Dankie dat ons vanoggend hier een kan wees, Here, en ons is een in ons geloof dat u by ons is. En ons beleef dit in die besonder waar u vir ons mense gee wat vir ons kan lief wees en dit kan deel. Daarom dankie vir die voorreg om ver oggend hier te sit saam met ons gesinne en ons families. Uh pa of ma of oupa of ouma volgende die miskien saam met jou kleinkinders hier te wees. Maar ook vir die voorreg Here om saam met 'n klomp ander te wees wat ek nie ken nie maar wat ek weet ook my belange op die hart dra. Here, dankie dat ons u stem kan hoor. Dankie dat ons in 'n oggend soos hierdie ons gedagtes kan verander. Dat u Gees dit in ons kom doen oor die dinge waar ons meer sit in ons lewens. Oor die kwessies wat ons mee te doen kry. Ons dink aan die gebedsgeleentheid gister, Here, waar ook so 'n klomp mense net saamgekom het en laarte gedeel het en gesê het Hosanna, kom Here. Kom help. Dankie dat U ons harte hoor. Dankie dat ehm um, Here ons U kan loof in hierdie oggend in hierdie ervaringe belewing weer kan ervaar dat U vir ons nuwe lewe kom gee. Amen. Ons gaan nou geleentheid hê waar ons die kollekte gaan opneem want ons gaan met die nagmaal eindig, so kom ons dien die Here met ons offergawes. Voor ons ons teks gaan lees net iets kort oor wat die week in hierdie gebou gaan gebeur. Iets regtig spesiaals. Ehm um, dit gaan die kerk is van môreoggend van 10:00 die oggend tot 6:00 die aand is dit oop. So In die groot lydensweek maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, ehm um, kan jy spontaan in die kerk inkom, daar gaan iemand voorwees wat jy ontvang en jy kan bloot in die kerk kom sit en net iewers kom stil raak. Daar gaan musiek speel. Maar dis 'n ander belangrike ding wat gebeur. Ons het 'n klomp stasies. Ons noem dit soos die Via della Rosa. Dis die stasies van die kruis wat mense in Jerusalem besoek en spesifieke aspekte van die lyding oordink. En vanoggend kan julle 'n paar daarvan sien. Selfs die swart bord wat julle daar sien waarop jou naam kan skryf is een daarvan. Ehm um, daar's 'n stasie daar agter is die nagmaalstasie. Daar agter is ook een in die hele kerkgebou is 'n klomp stasies. En as jy deur die dag inkom, kan jy gaan jy 'n pamfletjie kry en daarop gaan eh, geskryf staan wat jy presies kan doen. Jy kan net eers kom sit en die pamflet lees en op dit kan jy by elkeen van hierdie stasies iets kom doen. Ek dink dis die belangrike ding. So maak daarvan gebruik die week. En dan elke aand in die week is daar ook iets wat ons aanbied hier by die kerk. Ehm uh, môre aand, uh, maandag aand kom eh uh, Fransja Wessels met ons praat oor eh uh, die Paasfees en dan het ons 'n Paasete, maar ongelukkig is al ons kaartjies al uitverkoop. Ons het 150 mense daarvoor. Die van julle wat kaartjies daarvoor gekry het, die Paasete, ons gaan eers hier by mekaar kom en dan gaan ons die Paasete doen. Dinsdag aand is hier 'n meditatiewe diens. Woensdag aand kom Neil Boegner hier sing. Ek dink daar was 'n artikel van hom in die Leef ook gewees. 'n Baie goeie sanger. So julle kan nog kaartjies daarvoor kry. Onthou dis gratis. Ons wil net weet hoeveel mense kom. Julle kan eintlik maar kom. Jy het nie 'n kaartjie nodig. Kom ek net sê ons weet daar kom al baie. Ek wou net nie vir Neil gesê het jy gaan niemand opdaag nie. So jy het eintlik 'n kaartjie. Julle kan maar net kom. Ons kan hierdie kerk volmaak. Dan donderdag aand is ons ehm um, nagmaals geleentheid ehm um, waar ons die Paasmaaltyd waar die nagmaal ingestel word. Uh dit is 7uur Vrydagoggend 9uur Goeie Vrydag diens, dan tot stil Saterdag en Sondagoggend kwart oor 6 is die eerste diens hier, die opstanningsdiens en dan wag ons almal buite vir die son terwyl die kerkklokke lui en dan 9uur ook weer ons ander diens, uh tweede Paasdiens. So woon dit by, maak hierdie week iets spesiaals deur hier saam te kom. Ons teksgedeelte is Lukas 19 vers 35. Kom ons bly daarin. Lukas 19 vers 35. En dis presies daardie fotootjie van die kinders wat julle nou-nou gesien het van Jesus wat so ingery ingery gekom het um op die donkie se rug in Jerusalem. En die eerste gedeelte net voor dit vertel van ons hoe Jesus in Jerusalem gekom het en hy het by 'n dorpie Betfage gekom en Betanië gekom en teen die olyfberg afgestap het en hulle vir hom 'n donkie gebring het. En hier vers 35 lees ons dan die volgende. Lukas 19 vers 35. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad gegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraande van die olyfberg af. Julle moet dit onthou. Teen die afdraande van die olyfberg af het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, né, nee, Hosanna. En as jy kyk, daai stukkie wat daar staan, is 'n uittreksel uit Psalm 118. So hulle het nie net gesing Hosanna nie, gaan lees Psalm 118, waarvan die kern is, Hosanna beteken help ons Here, kom red ons. Ons het U nodig. In die gedeeltjie wat daar staan, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemele. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: "Meneer, maak stil die volgelinge." Maar hy antwoord: "Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep." Ons gaan net tot sover lees. Ek dink 'n mens besef nie ehm um, hoe groot hierdie Paasfees was nie. Dit was reusagtig gewees. Hulle skat die getal van mense wat dit bygewoon het. Hulle self, hulle weet nie lekker hoeveel nie, maar daar's maniere om te tel. Hulle skat dit op honderde duisende. Daar's selfs iemand wat beweer dat dit 3 miljoen kon gewees het. Want onthou, daar was die plaaslike inwoners, maar oral van die ander dele van die wêreld, dele Europa het het die Jode gekom vir hierdie fees. Dis die een fees wat jy Jerusalem toe vir gekom het. So, die punt is net, ons weet net daar was verskriklik baie mense en alles was uh, ingedruk in die stad gewees vir vir daardie week gewees. En die tempelplatform wat julle daar sien, dis hoe hy min of meer in Jesus se tyd gelyk het. Daar agter op die skerm sien, almal het daar bymekaar gekom. Op 'n gegeewe tyd sê hulle kan tot 300 tot 500 000 mense daarop bymekaar kom. Die tempel was die plek vir die hele 7 dae waar die kern was. So met verloop van tyd 300 000 mense in en uit en in en uit en in en uit vir 7 dae was 'n groot groot uh, fees gewees. Nou kan julle gou-gou dink, as daar so baie mense is waar hulle gebly. En die stad was maar bietjie klein gewees en daarom het die meeste van die mense weet ons om die stad uitgekamp. Orals het hulle tente opgeslaan en hulle het vir die week het hulle daar uitgekamp en dis presies wat Jesus gedoen het. Hy en sy disippels het gegaan en hulle het die aand oornag in die tuin van Getsemani. As jy gou een eers weer terug gaan gou-gou vir my. Daar's die tuin van Getsemani. So die prentjie wat jy sien is van die tempel af. En hulle kyk na die olyfberg toe. En dis teen daardie olyfberg wat Jesus met ander woorde met die donkie afkom. En as jy hulle daai mooi kerk sien, hulle noem dit the Church of All Nations. Hy is in Getsemani gebou. So hulle het afgekom teen hierdie heuwel En dis waar Jesus in Getsemane oorgebly het, maar ek nou wil ek vir julle 'n foto wys van 120 jaar terug, daai selfde prentjie. Daar's hy. Daar sien julle die olyfberg en jy sien amper hierdie twee paadjies, stofpaadjies 120 jaar terug wat afloop wat alle waarskynlik die paadjies is waar ons lees hy teen die afdraande afgekom en onder kan julle sien daar's so 'n muurtjie dis waar die tuin van Getsemane was en as jy uit die tuin uit voor jou kyk dan sien jy die volgende skuifie dan kyk jy reg in die tempel vas en dit is die Golden Gates. Dis die hekke waar Jesus op die donkie ingery het. So af teen die Olyfberg en tussen daai hekke en Getsemani is maar seker so 500 meter. So onder in Getsemani opgekyk, in hierdie hekke ingegaan en dis waar hierdie teks afgespeel het. Nou kan julle onthou, ek dink die belangrike van vandag is kan julle onthou waar die Paasfees gegaan het? Hoekom het so baie mense hierheen gekom? En hier is die rede. Want met die Joodse Paasfees het almal teruggedink aan lank lank terug. Toe die Here hulle voorvaders uit Egipte uit slawerny bevry het. Kan julle kinders, kan julle daai storie onthou? Van Moses en die Farao, nê? Nee. So waar hulle dink, hulle dink aan baie lank terug aan aan daai storie. En die een ding wat julle van Moses kan onthou is die volgende prentjie. Ek onthou hom altyd, nê. Nee. In die Bybel sê Moses het sy hande so opgelig en die Egiptenare het hulle agtervolg Farao en die volk het veilig deurgetrek deur die see. Kan julle dit onthou? Nee, julle onthou daai. En hulle is hier vir daardie fees. So onthou net, wat is die Paasfees? Dit was 'n bevrydingsfees. Die Here het lank terug, het hy ons voorvaders, het hy uit Egipte bevry. En dan as jy in Eksodus 12 lees, dan lees jy oor wat alles in hierdie Paasfees gebeur het. En ek lees dit gou-gou vir julle. Hulle sê daar ehm so nadat hulle op Palm Sondag in die stad aangekom het, het die volgende gebeur. Elkeen, so sê die Here vir die gemeente van Israel, elkeen, dis Eksodus 12. Elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir die hele huisgesin. En die 10de van die maand was daardie Sondag Maandag. So toe Jesus inkom, moes hulle 'n lam gekry het. En dan sê hy jy as die lam, as jou huisgesin 'n bietjie klein is, dan kan jy die lam ook deel saam met vriende of familie. Maar een lam per huisgesin is belangrik dat jy dit het. Ehm um, dan vers 5. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand. So van die Sondag af toe Jesus ingekom het, van die Maandag tot die Donderdag wat die Paasfees moes hulle hierdie lammetjie oppas en dan moet die hele gemeente van Israel donderdag teen laatmiddag moet hulle dan die lammers slag. En dan hierdie storie, julle moet die bloed smeer aan die weet julle waar kinders, waar moet hulle die bloed smeer aan die sykante van die deurkusyne. Onthou julle die storie daarvan van hulle het uitgetrek en toe het hulle gesê die eerstelinge sal nie gevat word wat die bloed aan die deurkusyne gesmeer word nie. Hulle moet dit doen. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit braai gebraai eet en met ongesuurde brood. So uh wie hulle was ongesuurde brood, dit is suurdeeg laat brode rys en omdat die Here gesê het ons moet vinnig trek en julle moet kos kry, het hy gesê bak sommer ongesuurde brood. Moenie nog wag dat die goed rys nie. En dis waar die ongesuurde brood kom en daarmee saam bitter krye. En dan praat hy met hulle verder en sê julle moet dit haastig eet aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en die kerie in die hand. Dit is die Paasfees ehm um, van die Here. So, dis wat die mense gevier het. Al die mense was daar gewees. Nie net omdat hulle gedink het aan lank terug toe die Here dit gedoen het nie, maar eintlik hulle het gekom dat die Here dit weer in hulle lewens doen. En toe Jesus daarin kom, het hulle gedink hy gaan dit doen. Hy het hom gesê: "Here, kom U Hosanna, kom en maak ons vry, want ons is vas. Soos wie lank terug met ons voorouers, kom doen dit weer ook in ons tye. En dis presies wat die mense gedoen het. Jy moes voor die Paasfees opdag, die donderdag voor die Paas Paasfees het donderdag begin. So almal het toe hier Sondag die Maandag saam met Jesus gekom en hulle het vir hulle lammetjie gekry. En hulle die lammetjie heeltyd by hulle gou, kan jy hulle gou dink hoeveel lammetjies, né? Nee? As ons van soveel mense praat en dan klie lammetjies en dan het hulle 'n lekker speelietjie gehad. Die suurdeeg speelietjie. Ken julle, ek wonder of wie van julle ken die speelietjie. En dit gaan daaroor dat jy van al die suurdeeg in jou huis ontslaa moet raak teen die Woensdag aand. So baie tot vandag toe eh, gebruik die Jode dit as 'n goeie uh, eh, orde reëling om hulle huise een keer per jaar goed skoon te maak. Want dan stuur hulle al die kinders in die huis in en Woensdae aande het hulle almal uitgestuur in die huis, gaan soek suurdeeg en as jy nou weet hoe moeilik dit is om suurdeeg te kry, nê. Nee, hy sê ons sou poe, maar alle suurdeeg moes verwyder geword het. En dan daai groot donderdag. Julle en hierdie was die die donderdag waarop die Paasfees begin het. En dis die donderdag wat ons nou gaan vier wat op pad is. Die donderdag wat begin gebeur het is tussen 3 uur en 6 uur die aand moes almal hulle lammers in die tempel laat slag. Nou kan julle daai dink. Duisende en duisende lammers wat geslag word en die bloed wat uitgegiet is uh oor die altaar. En dan wat moes hulle met die vleis doen? Het julle gehoor wat gestaan het kinders in die? Hulle moes dit braai. Kan julle gou-gou dink daaraan? So tussen 3 uur en 6 uur almal geslag en dan moes almal 'n vuurtjie opsteek. Né, nee, is amper soos ons braais en jy ruik dit. So dink gou al die rook wat getrek het en al die vleis wat hulle daar gebraai het. En dis wat Jesus gedoen het. Op die dag van die Paasfees het hy sy disippels uitgestuur en hy het vir hulle gesê: "Julle moet vir my gaan regmaak vir die Paasmaaltyd." Want die reël was, jy moes die lam eet en die hele lam moes opgeëet geword het binne in die stad. Al was daar nie plek vir almal nie, die reël was, jy moet die lam in die stad eet. En daarom het hulle toe 'n plek gaan soek wat hulle die boefretrek noem. En daar het Jesus met sy disippels bymekaar gekom. En hulle het voor die tyd gegaan en hulle die lammetjie gaan slag en die disippels het die lammetjie gebraai en hulle het al die bitterkrye en alles reg gekry want teen 6uur vanaand het al die gesinne saamgesit. Kan julle dit indink? Al daai mense binne in die stad besig uh, om fees te vier. Ehm um, en ek dink dit moes so naby aan mekaar gewees het dat jy letterlik mekaar so in die oë gekyk het. En ek dink net ons besef nie wat 'n ongelooflike ervaring moes dit gewees het om almal daar saam te kan wees. Die Here het ons kom red. En dis wat hulle gevier het. En toe doen Jesus iets interessant. Toe hulle daar saam die Paasmaaltyd vier, het hy iets gedoen toe hulle klaar geëet het wat hulle nog nooit gesien het nie. Hy het aan die einde van die maaltyd het hy brood gebreek en hy het dit vir hulle gegee en vir hulle gesê dit is vir julle. Dit is my liggaam. Eet dit en dink daaraan en hulle het nie verstaan wat hy gesê het nie. En toe het hy ook na die tyd wyn geskink en hy sê dis die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Drink dit en dink aan my bloed wat vir julle gaan vloei. En hulle het dit nie verstaan nie. Glad nie. En toe het hulle maar opgestaan na die maaltyd en van die maaltyd af in die boefretrek het hulle afgegaan na Getsemane toe. En op pad soontoe julle, hier is die ongelooflike ding, het hulle die Hallel psalms gesing. Julle kan dit hierdie week gaan lees. Dis van Psalm 113 tot 118. Dis die liedere wat Jesus by Paasfees gesing het. Dis vir jou in jou Bybel. Dis die liedere wat hulle gesing het. Hulle het die Hallel Psalms gesing vrolik en bly met almal wat lekker geëet het, nê, nee, want die, jy moes die hele lam opeet, nê? Nee, nie net 'n stukkie nie, nie losse môre nie, alles eet. En hulle het lekker gaan slaap in die tuin van Getsemane. En dis daardie donderdag aand wat die soldate kom en hulle het vir Jesus daar gevang. En laat die aand het hulle hom gevat na Kajafas se huis toe waar hy voor die Joodse raad verskyn het. En daar het hy in 'n tronk geslaap, so 'n gat in die grond wat hom laat afsak het. En hy het die aand daar spandeer. En ek dink nie dat hy geslaap het nie. En vroeg die Vrydagoggend het hulle hom weer daar uitgehaal en hulle het Jesus gevat 'n entjie daarvan na Pilatus se kaserna toe. Ehm um, hy het voor Pilatus verskyn. Dit was die Romeinse owerheid. En ons weet daar het uh, Pilatus die oordeel oor hom uitgespreek. En daar by Pilatus waar jy sien, ons dink dis dit waar dit gebeur het daar op die skerm wat jy sien, dis hier waar Jesus Vrydagoggend vroeg sy kruis kry. En dis op daai straat net 'n bietjie laer wat hy begin om sy kruis te dra na Golgotha toe. 600 meter. 600 meter 'n paadjie van afdraande en opdraande. En Jesus sterf die Vrydag aand. Sterf hy aan die kruis. En hy's in die graf die Vrydag, die res van die Vrydag, die Saterdag en die Sondagoggend vroeg toe hulle by sy graf kom, toe sy weg. Die Here het uit die dood uit opgestaan. En dis eers hierna wat hulle besef het wat hy vir ons gesê het. Hy het vir ons gesê hy gaan opstaan. Hy het vir ons gesê as julle wonder daaroor, as julle twyfel daaroor, wanneer julle saam is, moet julle gereelde doen. Julle moet die brood breek en vir mekaar sê hierdie is die liggaam. Dit is die Here wat by ons is. Hy het vir al jou sondes gesterf. En hy het vir ons gesê as julle so by mekaar is, dan moet julle die wyn skink of die sap skink. En as julle dit drink, moet julle dit proe en weet dat my bloed vir julle gevloei het. So julle wanneer ons dit nou gaan doen. So aan die begin van 'n groot lydensweek. Dink ons terug, ver terug, aan 2000 jaar terug toe Jesus in Jeruselem gesterf het. Maar dieselfde soos die mense van die fees. Ons dink nie net terug nie. Ons sê Hosanna. Ons sê Here, moed dit nie net lank terug doen met ons voorvaders nie. Kom doen dit vir ons want ons het dit vandag ook nodig. Kom help ons. Kom red ons. Kom maak my vry, Here, dat ek waarlik vry kan wees. Waarvan moet die Here jou vanoggend kom vrymaak? Ek wil solank ons begeleidingsgroep vra om gou vorentoe te kom. Ons gaan 'n lied daaroor sing en ek wil hê jy moet vanoggend daaroor dink. As ons vanoggend hier is, herdenk ons nie net 'n dood 2000 jaar terug nie. Ons herdenk die lewende Here wat by ons is. Waarvan moet hy jou vrymaak? Miskien van verslawing, van slegte gewoontes of lewenspatrone of rotines. Miskien voel jy Here moet jou vrymaak van denke wat jy nie uit jou gedagtes kan kry nie. Miskien is jy ver oggend hier en jy's angstig en jy's bang. Ek weet nie waaroor nie. Miskien is dit wat jy vir die Here wil vra. Hosanna Here, kom maak my vry van dinge wat my angstig maak, wat my bang maak en wat my onseker maak. Miskien sit jy ver oggend hier en jy's gebreek oor 'n fout wat jy gemaak het. Of oor skuld wat in jou lewe lê. Of oor iemand anders wat jou seer gemaak het. Of miskien besef ons net weer ver oggend ons eie selfsug. Onthou wat s'ie belofte. So seker as wat jy hierdie brood proe, hierdie wyn proe. So seker kan jy weet dat die Here se opstanding jou van hierdie kwessie vrymaak. En terwyl ons hierdie lied so sing, doen ons dit as 'n gebed. Jy kan as jy wil net jou oë toemaak en net nie sing nie, net luister hoe die ander mense sing of die woorde ehm um, agter hom kom herhaal en kom sê Here kom maak my vry. Kom ons doen dit met die volgende lied. Stil.